Cantado helpas multflanke. Cantado eniras tra la oreloi en la tutan corpon, gis la coro. Cantado povas porti vin al via interna optimumo, diras music sociologo. Ciu sub la duscio, en automobilo, dum teler lavado, au dum promenado. Ciu cantas, ecch maltrafante la tonoin, in, faras ion senso havan por sia corpo cae sia animo. Se niai voc cordoi svingigias, tiam cun vibras la toraco, la capo cae la ventro. Ancau la psico reagas quasau ciel resonilo. Comuna cantado en gruppo, comence eble shainas esti iom hontiga, set se oni acceptas partopreni en cant rondo, oni rimarcas che la gruppo pova subteni cae porti vin. Oni curagias pli, oni ectremas, cae confandigias cun la aliai vocioi al unuo. Cantado povas fari ne credantoin credantoi. Gi povas pazigi futpal adeptoin cae enjuri soldatoin por batalo. Gi estas io praezza, prescau mistica. La musica uso de la vocio versaine estas la plei mal nova esprim formo de la homo. Cantado estas la vera che patra lingvo de la homo, diris la violonisto cae dirigento Yehudi Menuhin en la jaro 1999. Homoi povas vere intercomprenigi sen vortoi je emozia nivelo oni iam audas per la sono de la vocio, kion la alia homo proximume volas diri. Longan tempon antau ol beboi comprenas lingvon, ili audas melodioin, ciu indage patroi cantas, cae se ili estas bonchanzai, tio ocasas ec antau la nascidio. Cantado estas ancorau ciam la plei bona endormiga helpilo por infanoi sed en nia moderna socio cantado pli cae pli perdigas. Onia audas musicon dum la tuta tago, el radioi, el porteblai sonigiloi, cae sonigai instalajoi en comerzai centroi. Infanoi crescadas cun daura music al sonigo, sed nur mal multai el ili mem cantas au ludas instrumenton, dum gis la meso de la pasinta iarcento la cantado estis firma parto de nia vivo, hodiao, exter horoi cae televidae test spectacloi, cantado appenau estas audata. Tio estos domaggio, char cantado ne nur accelas la emozian bonfarton, gi accelas ancao la mensan evoluon cae la sanon. Neurologo caracterizis cantadon kiel balsamo por la animo, cae fortiga nutrajo por la cerboi de infanoi. Lauli, cantado activigas la capablon agordi sin pri aliai homoi, cae tiel creas positivan bason por la aciro de socia competentezzo. Che cantado estas san accela? Tio estas science pruvebla, esploristoi el trovis ce quincent quiniaruloi, che infanoi, ciui regule cantas, esta signife pli sanai, cae pli taugai por la lerneo, ol sam agiuloi, ciui ne cantas. Cae pacientoi en malsanuleioi sentas mal pli da doloroi, cae pli rapide resanigas se ili cantas. La cantado en gruppo pli gaigas ilin, cae celcae el ili ectormas pli rapide post cantado.